Վերջին շաբաթվա ընթացքում կրկին սկսեցին ակտիվորեն շրջանառվել բռնազավթված ակնայից դեպի Արցախ մատակարարման ուղու բացման եւ Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում բանակցությունների թեմաները։ Ինչ վերաբերում է բռնազավթված ակնայից որևէ տեսակի ապրանքի ներմուծմանն Արցախ, ապա պետք է հստակ գիտակցել, որ դա ոչ միայն չի դադարեցնի Արցախի շրջափակումը, այլ այն կդարձնի ավելի սաստիկ։ Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է ենթադրում Ռուսաստանի առաջարկած տարբերակը։ Ռուսաստանը արտգործնախարարի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների շուրթերով բազմաթիվ անգամներ հնչեցրել է այն։ Ակնայից Ստեփանակերտ սկսում է գործել Քաշաթաղի Միջանցքին հավասարազոր Միջանցք, ինչին հաջորդում է Քաշաթաղի Միջանցքի ապ արգելափակումը։ Նշվածի վերաբերյալ կարելի է դիտարկել զարգացումների մի քանի հնարավոր սցենար։ Առաջին ամենահավանական սցենարն այն է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը որպես փողզիչումային տարբերակ կներկայացնեն ակնայից Միջանցքի գոտի բացման փոխարեն ակնա Ստեփանակերտ-Շուշի ճանապարհի նախագիծը։ Առաջին փուլում Ադրբեջանը կհամաձայնվի, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Արցախ ներմուծվի միայն պարեն, ընդ որում միայն ռուսաստանյան զորախմբին պատկանող մեքենաներով։ Փոխարենը Ադրբեջանը կառաջարկի իր տարածքից ներմուծել վառելիք եւ տնտեսական ապրանք, իսկ դեղորայքը սկզբնական ընթացքում կառաջարկվի ստանալ ադրբեջանական կարմիր մահիկից կրկին ակնայից։ Վերջինի դեպքում Ադրբեջանը կարող է ցուցադրաբար ներմուծել դեղորայքը օրինակ Կարմիր խաչի Ժնևյան գլխամասից։ Հաջորդ փուլում, երբ արդեն հնարավոր կլինի ցույց տալ, թե Ադրբեջանը բարեխղճորեն մատակարարում է անհրաժեշտ ապրանքը Արցախի բնակչությանը, վերջինին կպարտադրվի վերջնականապես հրաժարվել բնական գազը եւ էլեկտրաէներգիան ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, փոխարենը այն ստանալ Ադրբեջանից։ Դրան արդեն կհաջորդի կամ դրան զուգահեռ վերջնականապես կարգելափակվի Արցախի ցամաքային կապը Մայր Հայաստանի հետ եւ կպարտադրվի Պարենը եւս ստանալ Ադրբեջանից։ Եվ այդ անգամ արդ արդեն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կկարողանան մատնանշել ակնայից իրականացվող մատակարարումների արդյունավետությունը, իսկ այդ դեպքում, եթե ոչ անհնարին, ապա շատ դժվար կլինի առաջ մղել Քաշաթաղի միջանցքի ապարգելափակման օրակարգը։ Մեկ այլ սցենարն այն է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այդուամենայնիվ կպնդեն ակնայից հենց միջանցքի հաստատման վրա, ընդ որում փուլային իրագործման տեսանկյունից այն շատ չի տարբերվի առաջին սցենարից։ Եվ իհարկե շատ հավանական սցենար է նաև այն, որ հայկական կողմից կորզելով համաձայնություն առ այն, որ ակնայից որևէ ձևով մատակարարում իրականացվի դեպի Արցախ, ոչ միայն Քաշաթաղի միջանցքը չբացվի, այլ հենց առաջին փուլից պարտադրվի ադրբեջանական պարենի ներկրումը։ Ավելին, շատ հավանական է, որ ադրբեջանական շարասյուններն ուղեկցվեն ուժային կառույցների ներկայացուցիչներով, քաղաքական գործիչներով, տարբեր մասնագետներով, որոնք հասնելով Ստեփանակերտ սկսեն հակահայկական գործունեությամբ զբաղվել, ուղեկցելով դա իրենց գործ գործողությունների տեսահեռարձակմամբ։ Ամեն դեպքում բռնազավթված ակնայից որևէ մատակարարման համաձայնելու դեպքում այդ ուղու բացումից ամենաուշը 2-3 ամիս հետո Քաշաթաղի միջանցքն ամբողջովին արգելափակվելու է, այդ թվում ծայրահեղ ծանր առողջական վիճակում գտնվողների համար։ Մարդկանց տեղաշարժի համար եւս կառաջարկվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը, իսկ բուժման համար ադրբեջանական հիվանդանոցները եւ Կարմիր մահիկը։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը նպատակաուղված վիժեցնում են միջնորդական ջանքերը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչների միջև երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այս հարցում պետք է հստակ գիտակցել, որ երկու կողմերի միջև թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, թե Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի կենտրոնակայանում բանակցությունների անցկացումը հավասարաչափ ուղղված են լինելու հայկական շահերի դեմ։ Ռուսաստանը ճանկերով կարճած է Արցախում կենտրոնում իր ներկայությունից եւ շարունակելու է ամեն հնարավորինն անել, որպեսզի ձախողի այլ միջնորդների ներգրավումը խնդրում եւ Արցախի կարգավիճակի հստակեցման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, քանի որ այդ դեպքում դուրս կմղվի ոչ միայն Արցախից, այլ նաեւ ողջ տարածաշրջանից եւ Արցախի իշխանությունները պետք է անեն հնարավորը, որպեսզի թույլ չտան, որ Ռուսաստանը գործադրելով ճնշման իր ունեցած բոլոր լծակները վերջնականապես քայքայի Արցախի ինքնիշխանությունն ու ինքնապաշտպանական կարողությունը։ Իսկ այդ ուղությամբ վստահաբար Ռուսաստանն աշխատում է եւ մոտ ապագայում անկասկած մեծացնելու է իր ջանքերը, որպեսզի Արցախը լիովին կախված մնա իրենից եւ չունենա հակադրելու ոչինչ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում մեծացել է նաև ներքաղաքական լարվածությունն Արցախում։ Շատ կարևոր է, որ Արցախի բոլոր քաղաքական ուժերը վերջապես կոնսոլիդացվեն եւ համադրեն իրենց ուժերը հանուն Արցախի։ Անձնական ամբիցիաները, անձնական շահը, օտար երկրներին լոյալությունը, մորթապաշտությունը եւ թուլամորթությունը շռայ առաքելություններ են, որոնք իրենց կարող են թույլ տալ այն երկրների քաղաքական ուժերը, որտեղ գոյաբանական սպառնալիք չկա։ Իսկ Արցախն այս պահին փաստացի կանգնած է լինել չլինելու խնդրի առաջ եւ անթույլատրելի է նման վարքագիծը։ Շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսզի Արցախի բնակչությունը եւս հասկանա պահի ողջ լրջությունը եւ բոլորը պետք է գիտակցեն, որ հայրենիքը սիրում են, պահում են եւ զարգացնում են ոչ թե պորոտ արտահայտություններով եւ բաժակաճառային ճոռոմաբանություններով, այլ անznվեր եւ նպատակաուղված աշխատանքով եւ իսկական հերոսությունը ոչ թե ահագնացող դժվարություններն անդիմադիր հանդուրժելն է, այլ պայքարելու վճռականություն եւ կամք դրսեւորելը, որպեսզի ապագա սերունդներն ստիպված չլինեն անցնելու այդ նույն զրկանքների միջով, այլ ապրեն ազատ եւ արժանավայել կյանքով անկախ եւ հզոր հայրենիքում։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը առայժմ